Trez blin zo war not pot. Gwell teus pese li zo an nanzar, nag o gwan oz brein. Ya, goudran. A war oa sad hei, oa meus klevet. Poen dit el tuit ahan, a hei dag moi Pe gouls mout zel de lor a kuit? Ah oas, a ben o miz han, vin hoze bat tora bora. Bora bora, tora bora zo ba Afganistan. Hel beon, non kod o mai war an doa onyes. Trez blin zo war not pot. Gwell teus pe se liouz oa an amzer, na go gwan veus bain. Ya, goudron. A war oa sad hei oa meus klevet. Poen din tehel kuit a redeg morio zu. Pe gouls mout zel de loc'h kuit? Rahwas, a ben omiz a hant vin hoz bat tora bora. Bora bora, tora bora zo ba Afganistan. Halbeon, non ket o mai wa an war